โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภูมิ ฏิปันโนยะตาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้านั้นมูไใด เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว มยังภะคะวานตังสัตมังสัตังคังอิเมหิสการเรหิยะคารังอารรติเตหิอาภิปุเยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมทางพระศาสามและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นปฏิสถานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้ กวาตุจิราปริปุโตปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพานนานแล้วก็ตามข้าแด่พระองค์ผู้เจริญ ซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สาธุชนทั้งหลาย ปาชิมาจนตานุกรรมปมานาตาอิเมตกาเลตุกตาปนาการาปุเตปปิกานาตุขอจงรับเครื่องสการะบรรณาการของผลยาทั้งหลายเหล่านี้ด้วย พื่ออนุเคราะห์แด่ประจุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยธรรมากางตีการตังหิตายสุกายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิด อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตราโก วาเดมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมานามาสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาว สังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างกังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุปปาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามพุทสัสสะ้าัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อะระหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรรู้ชอบได้โดยพองค์เองนะโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาระโตซึ่งเป็นผู้ไกจากกิเลสสมาสัมพุทธัสสตรัสรู้ชอบได้โดยพระอเองขันธมยังพุทธาพิตุติงกะโรมาเตโยตส เป็นผู้สามารถฝึกผู้รู้ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์สานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ด้วยธรรมพระกวา เป็นผู้มีความจำเริญจำแนก ธรรม สั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมาลกังสพรหมกัง สัตตมนาพรามณิงปะจังสเทวมนุสังสยังอภินยาสัจจิกาตวะปเวเทนติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว จงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารรมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสลิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว อาทิกาลยานังหายร้อนในเบื้องต้นมาเจกาลยานังหายร้อนในท่ามกลางปาริโยธานกัลยานังหายร้อนในที่สุดตาทังสัพยานจนังเกวรปริคุณังปริสุตังละ จริยังปกาศเสติทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแผ่นการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาจถาพร้อมทั้งพยัญชนะตามังพระกวางตังอภิปุจกยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสามหังพระตวันตันติรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้า ท่านธรรมยังธรรมาพิทุติงกะโรมาเซยนตนตวัาคาโตนปะกาตาธรรมคาธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ สันทิติกนเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาตาลิกนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอริปาติกนเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปนัยกรเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจะตั้งเวทิตาโพวินยูนีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ตามังตามังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมหังธรรมันติรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าท่านธรรมยังสังฆาพิจุติงกะโรมาเส โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะตตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะตตสาวะกะสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนปะตะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนปะสวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาติรังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอาตปุริสภูกลา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 อนุตรังปุญญาเขตตังโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังติรสานมามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพันธมยังรัตนัตยาปนามคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตานาปาทันจะพนามาเซโอทอตตุตุโตกรุณา พระกรุณาดุจวงมหันโนโยจันตสุภาปัญญาโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณานประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสภาปุปฏิเลสคาตะโก เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเลสของโลก วันตาพิพุตังอาหมาทะเลนะตังข้าพระเจ้าไหว้ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเการบเพื่อเพื่อธรรมโมปฏิโพวิยตาสสัตุโน พระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปียบดวงประทีโยมัสปาตามัตเพะปินนโกจำแนกประเภทคือมาคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโลยโยจะทัสสะทิปโน ซึ่งเป็นตัวรัวกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งรัวกุตระนั้น วันทามิธรรมวันอามาตะเรนตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อ สังโฆสุเกตาปยติเกตสัญญิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันีทั้งหลายโยนิสัตันตสุขตานุโตะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัดสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปิโยหาริโยสุเมทโต เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังขังอามาตะเลนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่ออิเจวะเมกันตะพิปุจเนยกัง วัตถุจยังวันทยนาพิสังตตังปุญญังพยายังมมะตาปุปาตวามาหอนตุเวตาสปภาวะสิทธิยา บุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัดตุตาม หรือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัสสาวะทั้งหลายจงอย่ามีแต่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จนานเกิดจากบุญนั้นทิทาตตาตโตโลเกอุปันโนพระตตาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อารังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้กลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยเฝ้าเองธรรมโมจะเทสิตอนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเพื่องออกจากทุกข์โอปัตมิโกปรินิพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสามปวทคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้ความเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ ไม่รันตังธรรมานสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติมีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชารามีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะมีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกขั แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความทับแทนใจก็เป็นทุกข์อาภิเยสัมประโยชน์คอยทุกคนความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยนิวิปโยชน์คอยทุกคน ความรักพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิตังนรปฏิธามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขังว่าโดยย่ออุปาทานนทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ เตยะอิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานขันโตทานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโตทานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโต ฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโตฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโตฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ เยตังปริยายา เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ปาทานกันเหล่านี้เองทารมาโนโตภะกะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนอยู่ เอวังพระอุรังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังปาปาจัปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิภะอุราปวัตติอันหนึ่งนามสังสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า รูปังอนิจจัง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 สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ตัวตนดังนี้เป็รยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ชาติยา โดยความเกิดชรามรณเนนะ โดยความแก่และความตายโตเกหิปริเทเวหิตุเกหิโลมานาเตยุปายาเตหิโดยความโตกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความทราบแทนใจทั้งหลาย ทุกข้อินา เป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว ทุกขปเรตา เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสตุขังขันตาสอันตกิริยาปัญญาเยตาติทำจะให้การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปรินิพุตังปิตังภะกวันตัง อุตทสะอรหันตัง สัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กลจากกิเลสตาจะรู้ชอบได้โดยเรางเอง แม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นตาทาอาการาตมาอนาคาริยังปาปจิตา เป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงพระสวัสดิพระมจริยัง จารามา ประพฤติอยู่ซึ่งสมมาจารย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกูุนางสิกขาชาสิวัตมาปนา ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของปิสษุทั้งหลาย ทานโตพระมจริยังอิมาสเกวราชตุกราคันทัสสานตจิริยายาสังวาสตุ ขอให้ลมมาจารย์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดิราม पितां भगवान्तां कर्णां कथं राधा भा भूमि बहि भो भ ำลังใจอยู่ปฏิบัติตามดู